ขอโอกาสกับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ต่อไปนี้คุณแจ็คขอนิมนต์ให้บรรยายธรรมะกับพวกท่านทั้งหลายด้วย he asks to take this opportunity from each and every one of you to uh, give this Dharma talk that Jack has asked him to uh, come and give this evening. Dang หรืออีกประการหนึ่ง พวกเราทั้งหลายนั้นก็ได้อบรมมาแล้วพอสมควร To make your minds firm, to establish your minds uh, in the here and now, because the opportunity uh, to listen uh, is not a lot. วันนี้หรือคราวนี้ก็นึกว่าเป็นโชคดี ของอัตมาด้วยของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายด้วยที่ได้มาพบกันในที่นี้ He says it's his good fortune as well as your good fortune that we have this opportunity to meet together uh, today. มาพักที่นี่ก็เลยรับ Coming to stay here, he has uh, received the generosity and uh, from all of you as hosts and hostesses to uh, look after our needs and <coughs> requisites and various uh, needs of uh, the of the monks. <coughs> ดังนั้นอาตมาจึงจะขออมอบอคำพูด หรือมอบธรรมะอันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับพวกท่านทั้งหลายด้วย So he wants to uh, entrust to each and every one of you uh, those uh, that dhamma which is uh, necessary uh, in your lives. พวกเราท่านทั้งหลาย เกิดมาเป็นมนุษย์ในโลก ก็เป็นผู้มีความคิดแปลกต่างกับพวกโลกทั้งหลาย แล้วพวกโลกทั้งหลายเขาอยู่ที่สนุกสุขสบายแต่เราอยู่ในป่า อย่างนี้ก็เห็นจะมีความหมาย อย่างประเสริฐ All of us that were have been born uh, into the world, that those of us that come to uh, separate ourselves, uh, kind of distinguish ourselves from that, to live in the quietude and the peace of a quiet uh, forest retreat like this, that uh, this has an excellent and a very high meaning. เราแสวงหาที่สงบ <coughs> ระงับตามหน้าที่ของผู้ชอบความสงบระงับ We are looking and searching for uh, peace and quietude uh, according to uh, the practice of uh, students of the Dhamma, uh, practitioners of the Dhamma. การประพฤติปฏิบัติธรรมะที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติ ในเวลานี้ธรรมะสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่ไม่บรรจุธรรมะไม่มี The Dhamma that we have to practice uh, if we look and see and take a good look that there's no place that the Dhamma doesn't exist, that we can't practice that. อย่างนั้นธรรมะจึงมีทั่วไปในสกลโลกอันนี้ที่เป็นรูปก็เป็นธรรมะที่เป็นอารูปก็เป็นธรรมะทั้งนั้น throughout the world the whole with throughout the whole universe uh, pervading and permeating everywhere whether it has form or no form is nothing but the Dhamma แต่ท่านให้สแสวงหาธรรมะ หาที่ปฏิบัติธรรมะ หาในที่มันสงบระงับ เพื่อทำจิตให้สงบระงับ So the Buddha taught us to look for the Dhamma in places which are quiet and peaceful. Those places which are conducive to finding that peace and quietude. อยู่ที่ไหนก็ตาม พระมุนีท่านตรัสว่า ให้รู้จักโทษ ปฏิบัติเพื่อให้รู้จักโทษ ให้รู้โทษอย่างสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตามความเป็นจริง that he taught uh, us to see uh, the blame the punishment, uh, the Thai word he uses is tot, uh, is rather difficult to find an English equivalent, but it generally means to see uh, the disadvantage, the harm in those things which are unwholesome and unskillful. And uh, this is of utmost importance for uh, those things which we practice to learn and to see uh, this for ourselves, those things which are harmful, unbeneficial, unskillful. and which bring about blame, guilt, and remorse. คอ้ความสงบนี้ มันก็ดี แต่ว่าถ้าไม่รู้จักความเป็นจริงของมันแล้วก็เป็นโทษมันกันในความสงบนี้ความสงบนี้มันก็มีโทษของมัน มันให้เราสงบ มันให้อยู่สบาย เป็นสุข อย่างนี้ก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกัน เมื่อไปพบที่ไม่สงบแล้วก็เกิดความวุ่นวายขึ้นอีก In regards to peacefulness, uh, that uh, that's good to become peaceful, but we must know the nature of peacefulness, uh, how it arises, and know that it's a changing thing. If we be, become very peaceful and quiet, and uh, and then when we're separated, uh, we have that uh, we we get stuck in that happiness of that peacefulness, of that quietude of mind, and then uh, when we go places that, uh, when it changes, uh, then of course we get all stirred up and chaotic. ดังนั้นจึงสถานที่ภายนอก so we should understand that uh, the external environment, external conditions, uh, that's not the ultimate. That's not uh, where uh, we can really find uh, that peace and quietude. แต่ท่านให้ยึดสถานที่ที่สงบให้เป็นที่ปฏิบัติเท่านั้นแต่ไม่ให้มั่น The Buddha taught us to live and practice in those places which are uh, peaceful, but and to uh, hold on to them as using them as a useful thing, but not to become attached, not to uh, get stuck in and uh, become attached to them. Mm. เพราะว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องท่านจึง จัดว่ามันอยู่ที่มรรคคือสัมมาทิฏฐิ so that the uh, right place and correct understanding of the place uh, to practice is uh, on the path of right understanding ความเห็นที่ถูกต้องตามสัจธรรมก็คือสัมมาทิฏฐิสุขท่านก็ อยู่ตรงนั้นไม่ได้ทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้ แต่มีสุขเกิดมาท่านให้ยึดแต่มาให้มั่นมีทุกข์เกิดขึ้นมาท่านก็ให้ยึดแต่ว่าท่านมาให้มั่น In accordance to uh, truth and reality, uh, when we see according to right understanding, uh, we must understand uh, the nature of happiness, the nature of suffering, and uh, when suffering, when happiness arises, we see its nature and know it for what it is, and we don't attach to it. And the same for suffering. When suffering arises, uh, we see its nature and we don't attach to that. Anni ถ้าติดอยู่ในความสุข ติดอยู่ในความสงบ มันก็เป็นกามาสุขานิกานิโยโคถ้าติดอยู่ในความไม่สงบ มันก็เป็นอัตตะกิรมัฐานิโยโคดังนั้นการปฏิบัตินี้จึงจะต้องให้ปัญญาเกิด ให้รู้จักโดยปัญญา อยู่ด้วยปัญญาฟังด้วยปัญญา In regards to uh, that we all should understand in regards to uh, happiness uh, when that arises uh, to know it and not to uh, cling to it and the same for suffering and uh, we should uh, see these things according to uh, truth and reality and allow wisdom to arise so that we can penetrate and see through these things, beyond these things. การปฏิบัติธรรมะ การรู้ธรรมะและปฏิบัติธรรมะไม่ใช่ว่ามันมีสองอย่างมือกายอย่างหนึ่งมีจิตอย่างหนึ่งสองประการนี้เท่านั้น ไม่ต้องรู้มากเรียนมากอะไรมากมาย มีกายกับจิตเท่านี้ก็พอเห็นอะไรทุกอย่างน้อมเข้ามาเป็นโอปนายิกะธรรมให้เห็นเฉพาะกายจิตเจ้าของนี้ In regards to knowing the Dhamma, in regards to seeing the Dhamma, that we don't need anything external. We don't need a lot of uh, things to study that. All we need is our bodies and our minds that we can study right here, and this is enough that we turn our attention, lead our attention inwards unto ourselves, and then we can know and understand and see and know for ourselves. อันนี้อาตมาเห็นในเฉพาะเจ้าตัวตัวเอง ในสมัยหนึ่งเขาไปอยู่ในป่าสงบเนี่ยเมื่อออกมาแล้วมันอยู่ติดบาทคนบ้านคน เขาไปเล่นดนตรีกันอยู่ ไม่สงบลำคาญ ทำไมถึงลำคาญอย่างนั้นก็ เพราะว่าเสียงดนตรีนั้นมากวนเรา มีความเห็นผิดอย่างนี้ อยู่ไปก็ไม่สบายใจ เพราะเข้าใจว่าเสียงดนตรีมากวนเรา อยู่ไปหลายวันทุกมันเกิดขึ้นมาไม่หยุด ไม่หนีจากที่นั่นเลยเปลี่ยนความรู้สึกว่า อืมเรานี่มันผิดหรือถูกนี่ คิดใหม่พิจารณาใหม่ เกิดความรู้สึกขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เขามากวนเรานี่ไว้ดูไปแล้วเราไปกวนเขา เนี่ย มันหลงขนาดนี้นะเขาไปกวนเราก็ไปเข้าใจว่าเราไปกวนเขา ก็เข้าใจว่าเขามากวนเรา มันผิดแท้ๆอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้เราไม่สบายนั่นนะ in his practice when he was staying uh, by himself out in the forest and beca- had become very peaceful and quiet. And then when he came out of the forest into the village, and uh, there was uh, musical entertainment and uh, uh, things going on in the village, and he became very uh, stirred up and agitated, and he thought to himself that that the music and, and the fest- festivity had come to bother him, had ruined his peacefulness his, and his uh, uh contentment, uh, mental uh, quiet and, and peace. And then he contemplated that and looked and took a closer look at it and really looked at it and contemplated it and thought if that was really right or wrong that, that this sound and the music and things had come to bother him and stir him up, him up. And as he looked and, and took a closer look, a deeper look at it, uh, the understanding came that uh, the music and things didn't come to bother him, but that he went out to bother the music. Uh, so that uh, this was his wrong understanding, and uh, he learned a very valuable lesson. <clears throat> อันนี้ก็เป็นธรรมะนอกคำพีเป็นตำรานอกคำพีเหมือนกันถ้าเราคงอย่าไปอ่านอยู่ในคำพีคงจะไม่รู้เนาะไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นยังไงการ อันนี้ไปนั่งอยู่ในป่าเอากายไปนั่งทำจิตให้สงบปัญญามันเกิดขึ้นมา นี่เรียกว่ามันดูในจิตของเจ้าของนั้นเกิดความรู้สึกขึ้นอย่างนี้มันก็ตัดปัญหานั้นได้ He's kind of talking and advocating and has on the whole trip that uh, the Dhamma that he teaches and that he's understand and seeing is the, that Dhamma which is found, uh, that he finds outside of the scriptures, that you can't go to the books and, and find these things. And one benefits and understands this from going to live in the peace and quiet of the forest. And this understanding comes as the fruit and of the practice. นั่นแหละจึงได้มาเห็นเพื่อนปฏิบัติเลยจึงอยากจะขอฝากไว้อย่าเพิ่งลืมตัวนะอย่าเพิ่งลืมเคยพลาดมาแล้วพลาดมา นึกว่าไม่มีอะไรนะ มไม่มีอะไรไเหมือนออย่างหนึ่งก็เหมือนไม้สองอัน ไม้อันหนึ่งมันยาวสักฟุตหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีไม้อันเดียวเรามองขึ้นที่ถามไม่รู้ว่ามันสั้นมันยาวเพราะไม่มีเครื่องวัดถ้าเอาไม้อันหนึ่งมาวัดเข้าไปอีกสองฟุตจะเห็นไม้เราว่ามันสั้น ถ้าเอามาวัดใหม่เอาสักครึ่งฟุตมาวัดจะเห็นว่าไม้ที่เราถืออยู่นี่มันยาว อันนี้ธรรมะนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อมีเหตุมากระทบมันจึงฟุ้งขึ้นมา That he wants to uh, come in to see uh, all of you uh, diligent uh, uh, p r a c t i t i o n e r s and, and students of the Dhamma, that he wants to uh, entrust uh, these things to you. and uh, he compares it to uh, a piece of wood, that if you only have one piece of wood, say a foot long, then you have no measuring stick to really know uh, whether that, uh, how, if that piece of wood is long or whether it's short. Uh, but if you get a long pe- longer piece of wood, uh, two foot long, and then you can see that the piece one foot is shorter. Or if you get a piece that is only half the size of the one foot, then you see that it's longer. And in the analogy with the Dhamma, that uh, coming to uh, give you a different approach, a different look at things, so that you can uh, uh, lead it inwards on yourself and contemplate it and get another look at things, at your own practice and at yourselves. การปฏิบัติหาทางพ้นทุกนี้ทุกวัน มีครูมีอาจารย์มากทุกวันนี้ มีครูมีอาจารย์มากแล้วแต่ อุบายที่ครูอาจารย์จะสอนไป ถ้าเราไม่รู้ทั่วถึงก็ลำบากทุกวันนี้มันเป็นของที่ลำบากเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเอาอะไรต่ออะไร มันเป็นของลำบาก ถ้าเรามีปัญญารู้จัก เช่นว่าเขาเรียนกรรมฐานกันแต่ทุกวันนี้เรียกว่า เรียนวิปัสสนาหรือสมถะด้วยวิปัสสนาอย่างนี้เป็นต้นYou these days that uh, there are many teachers and uh, uh, many methods and techniques uh, that people are using, and so then if we, unless uh, we really understand uh, our practice and what we're doing, that it can be very confusing and uh, we can lose ourselves. Uh, so he's uh, reminding us uh, to be careful about this and uh, not to forget ourselves and uh, in the practice and, and in the various methods and techniques that, that are existing, such as samatha practice and vipassana practice or just vipassana practice or just samatha practice. that all these different methods are are taught อันนั้นเป็นคำที่สมมติขึ้นมา ภาษาที่สมมติขึ้นมา แต่อาตมาเห็นว่ารวมเขาทั้งสองอย่างนี้ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะเท่านั้นนะ that these are just convention conventional realities uh, that people use uh, to talk about uh, one and the, one and the same thing ที่เราปฏิบัติธรรมะมันทำควบมันไปเลยทำทั้งสองอย่างไปในตัวอะไรทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเป็นไปในนั่นเลย that the samatha vipassana practice is developed uh, together uh, that they happen and progress and develop together เช่นว่าเราทำจิตให้สงบเนี่ยทำจิตที่ให้สงบให้สงบนี้ สงบด้วย จิตที่สงบนี้สงบสองประการสองอย่างหนึ่งที่เรามาอยู่ในป่านี้ ไม่ค่อยได้ยินเสียง ไม่ค่อยได้เห็นรูป จิตมันก็สงบ อย่างหนึ่ง for example Uh, in the practice of uh, making our minds uh, peaceful and quiet that there are two types of peacefulness. And the first one is coming to live in a secluded place, a quiet place, such as the uh, meditation center here, that it's out in the forest in the quietude of the countryside. And uh, this is the first uh, kind of peacefulness. สงบแบบนี้มีกำลังน้อยกำลังไม่มาก ทีนี้เมื่อนั่งสงบแล้วต้องให้พิจารณาให้ปัญญาเกิดขึ้นมาเช่นว่าการสงบแบบนี้เหมือนหินมันก็ไปทับหญ้าเมื่อเอาหินออกมาได้หญ้าก็เกิดขึ้นมาอีก นี่ได้แค่นี้ เหมือนกับที่ว่าสงบทั้งหลายนี่นะมันถูกอารมณ์ขึ้นมา มันก็เกิดขึ้นมาอีก เปลี่ยนอารมณ์ขึ้นมาอีก That this kind of peacefulness uh, that comes from the quietude of, or from a quiet place, uh, that this is a very weak uh, kind of peacefulness. That as soon as we're separated from those conditions and uh, uh, come into contact with things which stir up our senses and bring up moods and feelings uh, in our minds that uh, that peacefulness is gone. And he compares it to like a rock uh, on, on grass. And as long as the rock is covering the grass, of course, it doesn't grow. But as soon as one takes the rock away, the grass again begins to grow. สงบนี้จึงเป็นขั้นที่สงบครั้งแรก ให้เกิดปัญญา เปลี่ยนซึ่งอารมณ์ทั้งหลายให้รู้ว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาสามประการนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาคือเป็นอารมณ์ที่จะให้จิตเกิดปัญญาไม่ใช่อื่น So this is the first kind of peacefulness that uh, one will experience. And taking it a step further, Uh, developing uh, insight into anicca, dukkha, and anatta. And this is the cause of developing uh, this state of mind to understand things according to anicca, dukkha, and anatta is the cause, is the planting of the seed for the arising of wisdom, for the appearance of wisdom. ตรงนี้ไม่ต้องกำหนดอะไรมากจะยืนเดินนั่ง นอนทุกริยาบท that we don't have to do any kind of special thing, uh, that whether, whether we're sitting, walking, standing, or lying down, that we can reflect and do this practice. เมื่อถูกอารมณ์มาเมื่อไรให้ระลึกเสมอเมื่อนั้นมีสติอยู่ว่า eh, อันนี้ถ้าเรามีความสุขทางใจหรือในอารมณ์ทางจิตเกิดขึ้น ก็ดีก็เรียกว่าอันนี้มันไม่แน่ เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมา ก็เรียกว่ามันไม่แน่ อะไรทุกอย่างเกิดขึ้นมา ตรงนั้นบอกว่ามันไม่แน่ ทุกขณะไป เท่านี้นานนานไปจิตของเรามันจะรุกขึ้นมาเห็นว่า เอออันนี้มันก็ไม่แน่ อย่างนั้นมันก็ไม่แน่ เป็นของไม่แน่นอนทางนั้น so that doing uh, this type of practice uh, that we want to constantly be mindful ever mindfully aware of the changing phenomena of the impermanent uh, nature of all of all things of, of especially our moods and and uh, our minds and constantly reflecting and reminding ourselves that everything is uncertain, is uncertain, that whatever happens, whether it be happiness or suffering, pleasureful or painful, uh, that we constantly reflect that uh, it's uncertain, that it's changing. อันนี้มันก็เปลี่ยนอารมณ์ของเราเหมือนกัน อะไรที่มันจริงจังถึงนั้น เราไปเข้าใจจนเกินไปซะไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ว่ามันไม่จริงไม่จังนั้น บางทีมันเปลี่ยนไปก็ผิดหวัง เราก็ทุกข์เกิดขึ้นมาเปลี่ยนไปเมื่อไรก็ผิดหวังเรามันทุกข์เกิดขึ้นมา มันก็เกิดปัญหาอยู่เรื่อย so in the past where uh, we would always uh, take these things to be realities to attach and cling to them to think them to be ourselves And uh, as we practice and investigate these things that we see uh, that they're changing uh, when uh, in the past we would uh, become one with them, that we would hold them as realities, as a self. And of course, then dukkha would be born into the mind and we would experience suffering. And when we see uh, clearly and according to truth and reality, the true nature of these things, uh, that we no longer attach and cling to them, so then we no longer become those things. ถ้าเห็นเรื่องของไม่จริงจังในธรรมทั้งหลายแล้ว จิตใจเรามันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่น เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นปัญหามันก็หมดไป But when we see uh, in accordance with truth and reality the true nature of things uh, that none of this is permanent that it's changing we no longer attach or cling to any of it then that's the end of our problems all our problems are solved and that's it that's all there is to it ใครเคยมีความทุกข์ทางใจไหมใครมีใครมีใครเห็นทุกข์เกิดขึ้นทางใจไหม ใครเคยเห็นไม่มีไหม Have any of you ever experienced dukkha? Have you ever had dukkha arise in your minds? Ah. นี่คือข้อปฏิบัติธรรมที่มันเกิดตรงนั้นแหละ เกิดที่จิตของเรานั่นแหละเกิดตรงนั้นมันจะหลับลงตรงนั้น ฉะนั้นพระองค์ท่านจึงให้พีนาาอยู่ที่จิตของเรานั่นสุขมันต้องไม่ไปเกิดอยู่ภูเขาแล้ว ทุกข์ก็ไม่ไปเกิดอยู่ภูเขาแล้ว สุขทุกข์มันเกิดที่ใจของเรา นั้นไม่ใช่ที่อื่น That's it. That's where we have to look. Uh, that the Buddha said that uh, happiness and suffering don't exist somewhere off on a mountaintop, that i s right there in our minds, and right there in our minds is where we have to deal with it, have to work with it. นี่ท่านจึงให้รู้จักสมมุติอันนี้ เช่นว่า ไอ้ทุกข์มันจะเกิดขึ้นมานั่นน่ะหนึ่งสุขทุกข์เกิดเป็นสุขทุกข์ของธรรมดาอย่างหนึ่ง ทุกข์ อันเกิดจากอุปาอุปาทานอย่างหนึ่ง ไอ้คนที่ไม่มีทุกข์ไม่มีหรอกแต่ว่า มันมีทุกข์ประจำสังขารเช่นว่าเราป่วยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็มีทุกข์ถ้าเราคิดไปถูกเรื่องของมันเรื่องป่วยก็เป็นธรรมดาของมันนะอย่างนี้มันไม่แน่หรอกเช่นนี้หรืออาการที่เราเก็บปวด เอาเข็มมาฉีดเข้าไปตรงนี้ฉีดยาเนี่ยมันก็เจ็บเหมือนกันเนี่ยเจ็บอะไรเจ็บเฉพาะเอาเข็มมันแทงเข้าในหนังอะไรมันก็เจ็บนะสัมผัสมันเจ็บ พระพุทธเจ้าก็เจ็บ พระอรหันต์ก็เจ็บ แต่ว่าเจ็บนั่นเป็นเพ็บธรรมดา นี่ทุกคนจะต้องเจ็บเป็นธรรมดาสัมผัส นี่เรียกว่า ให้รู้จัก อันนี้เป็นธรรมดาเหลือเกิน ที่ท่านให้รู้จักอีกประการหนึ่งที่มากที่สุดคือ ไอ้ทุกข์ที่มันเกิดมาจากอุปาทานนะนั่นเป็นทุกข์เกิดมาจากกิเลสจริง ๆ อุปทาน เหมือนฉีดยา เอาเข็มที่เราไปอาบโดยยาพิษเนี่ยเอาเข็มอาบโดยยาพิษเดี๋ยวก็มาฉีดเข้าไปแม้อันนี้มันเจ็บมันปวดเรื้อธรรมดาเลยเกินนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดา แล้วนี่สุขเพราะอุปทาน นี่ ทุกข์เพราะมีอุปทาน เป็นแบบนี้เหมือนกับที่เอาเข็ม ไปอาบน้ำยามาฉีดกับไปปวดเจ็บจนตายจนในคนตายนี่อะไรเราเกลียดมีอุปทานความรู้สึกขึ้นมาสุขทุกมีอุปทาน แม้อย่างน้อยก็ต้องตายทั้งเป็น In regards to happiness and suffering that we experience uh, natural happiness and suffering that uh, that's the nature of our existence and of life and uh, the Buddha and the Arahants, they all experienced uh, happiness and suffering in a natural way. But the happiness and suffering uh, that goes beyond that, or that uh, we uh, make into something beyond uh, what is natural, is that happiness and suffering which we cling to, which we grasp onto. he compares it to like the feeling that one has when you have a shot in the arm. And to get a shot in the arm, uh, when the needle goes into the arm, of course you experience uh, the tang and the, the, uh, uh the prickling of the needle going into the arm, and that's natural. That's natural type of, of dukkha, of pain. And uh, the Buddha would experience the same, the Arahants would experience the same, or in the case of like sickness, and uh, sickness is natural, and there's discomfort and unhappiness and that comes with sickness. Uh, a very natural kind, but uh, he compares the uh, suffering that arises from grasping and clinging from upadana is as if you took this needle and you bathed it in poison and then you stuck it into your arm. And now we're talking about uh, that it's uh, attached, it's it's uh, caught up with grasping and with clinging, and of course that means that we uh, firmly uh, identify and, and, grasp onto these things. And uh, that's uh, the type of suffering that is beyond or that is outside of that which is natural and, and that, that, that which is caught up with clinging.ให้รู้จักนะ ที่มันทำพิจารณาธรรมที่ตรงไหนนี่ธรรมมันเกิดตรงไหนมันดับตรงไหนเนี่ยอย่าไปดูที่อื่น ดูที่จิตของเรา จิตนี้มันเป็นกำลังมากที่สุดนะตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้ก็เป็นลักษณะเท่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรนะเหมือนกับรถยนต์ รถยนต์ตารถยนต์มันมีแสงใหญ่สว่าง อย่างนั้น แต่รถยนต์มันเห็นไหม หรือคนนั่งอยู่บนรถมันเห็นเนี่ยตัวรถยนต์มันเห็นแสงสว่างหรือเปล่า นี่ก็มันกันนะไอความเป็นจริงแสงสว่างเกิดจากตารถยนต์แต่รถยนต์ไม่เห็น เราก็เหมือนการน้อมเข้ามาเป็นโอปนายิกธรรม เราอยู่ในสถานที่ที่เราสงบนะสงบอยู่ที่นี่ในป่านี้ในที่นี่ แต่เราก็ต้องการความสงบ บางทีบางคนเนาะมาอยู่ที่นี่ก็ไม่เห็นความสงบเหมือนกันเหมือนกับรถยนต์มีตาแต่ว่ารถยนต์มาเห็น คนนั่งอยู่บนรถยนต์นั่นเห็น อย่างนี้เหมือนกันให้เรารู้จักว่าทำทั้งหลายมันเกิดขึ้นตรงไหนดับที่ตรงไหนอะไรมันเป็นอย่างไรอย่างที่จะรู้จักอ that all of us should understand uh, where the Dhamma arises, uh, where it passes away, and where to look uh, in our practice, and that our senses, the eye, the ear, the nose, the tongue, the body, that uh, these are just characteristics of the mind and that we have to uh, turn the attention inwards, lay the attention inwards on ourselves. And like a car, uh, the light, uh, lights, headlights of a car, that uh, those are just lights uh, of a car, but does the car see or does the person standing in the car see? And people come to the forest and they come here to uh, stay and uh, uh, practice meditation and in a very quiet and peaceful environment. But they don't see it. they don't really understand where real peace is. just like the eyes of the car, the headlights of the car, that the car doesn't see the lights. It's the person inside. ธรรมะ เป็นเรื่องอุบายอย่างนี้ เพราะว่าธรรมะเรามองไม่เห็นชัด ไม่มีอะไร มีเรื่องอุบายอัตมาจึงชอบพูดธรรมะและพูดเรื่องอุบายหเห็นอย่างนี้ in his teaching, the way he teaches uh, the Dhamma, that he uh, likes to speak uh, in similes and parables, uh, things that uh, we can use as uh, aids to our meditation, those things which uh, we can use to uh, deceive uh, the word, the Thai word ubai, is those things which aid our meditation, those things which help us to compare and understand the Dhamma. ช่นว่าเราเห็นโลกนี่วุ่นวายนะไอ้ความเป็นจริงโลกไม่วุ่นวาย เนี่ยให้น้อมเข้ามาเช่นเห็นต้นไม้ต้นหนึ่ง มันแก่ ใบมันร่วงลงไป เนี่ย เรามองเห็นก็รู้จักแล้วว่าเห็นต้นไม้แล้วก็มองเข้ามาหา เราอ่ะ เป็นปัญจตังเวทิตาโพวินโยหิอย่างนี้ต้นไม้มันแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้น ตัวเราแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้น อย่างนี้เห็นธรรมที่เสมอกันแล้ว เห็นข้างนอก ก็เห็นข้างใน เห็นข้างในก็เห็นข้างนอก อันนี้ก็เป็นอนุสติเราอย่างหนึ่ง When we observe and uh, contemplate uh, the world, uh, that the world is a place of chaos and turmoil, uh, but uh, the real chaos and turmoil isn't in the world, it's in us. And so that's where we have to look. Uh, we have to look at external things like trees, like an old tree, and constantly draw similes and compare with ourselves as uh, the tree and nature and things change, uh, that we see that we're changing according to uh, nature as well. And when we see things externally, we understand both things internally and externally are the same in a constant state of change and, and understand in this way. เมื่อเรารู้จักธรรมะเช่นนี้ก็เหมือนกับคนที่เดินทางไป เดินไปแล้วก็เดินทางกลับมาอืมแล้วก็หยุดอยู่ นี่เป็นลักษณะของคนเดินคนกลับ เดินไปก็ได้ กลับมาก็ได้ หยุดอยู่ก็ได้ แต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้า หรือที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนว่า เมื่อจิตถึงธรรมะอันแท้จริงแล้ว อาการเดินไปก็ไม่มี อาการกลับมาก็ไม่มี อาการหยุดอยู่ก็ไม่มีนี่เข้าใจไหมว่าจะอยู่ที่ตรงไหนอ walking the Dhamma path, uh, as we walk the Dhamma path, uh, that we have forward movement, that we are walking in a forward direction, and we have coming back and walking in a reverse direction, and we have stopping and standing still. And but uh, that Dhamma, which uh, is the true Dhamma, the ultimate Dhamma, uh, according with truth and reality, uh, that which uh, all wise men and all Buddhas uh, penetrated and realized, there is no forward movement, there is no walking forward, and there is no coming back, walking backward, and there is no stopping and standing still. where is that? สิ่งทั้งหลายนี้มันจะปรากฏขึ้นมากับผู้ปฏิบัติ อันนี้เป็นธรรมที่เรียกว่ามันเป็นสัจธรรมที่ตั้งอยู่ ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเนี่ย ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของใคร ทั้งนั้นนะอันนี้เป็นสัจธรรม อยู่อย่างเนี้ยไม่ใช่ของใคร ไม่ไปกับใครทั้งนั้นนะอยู่อย่างนั้นนะเดินไปก็ไม่ไปถอยกลับก็ไม่ถอย ยืนหยุดอยู่ก็ไม่หยุดเหมือนกัน ไม่มีไม่มีการเดินไปไม่มีการถอยกลับ ไม่มีการหยุดอยู่อย่างเนี้ยอันนี้ทำที่เป็นปัจจัดตังถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติ ไปถึงที่ตรงนั้น จะไม่สงสัยอะไรทางนั้น จบลงที่ตรงนั้น This is the Dhamma that each and every one of us, those who practice uh, can realize and understand for oneself uh, that uh, this uh, this dhamma uh, <coughs> that uh, this we call the such a dhamma, the dhamma that is in accordance with truth and reality, and this dhamma has no owner, that it always exists and always has existed and will continue uh, to exist and be, and those who practice uh, according to its truth and to realize it, uh, that they can know and see it uh, for themselves. And uh, the path that uh, we practice leads us to this, and it has no names, it has no abiding place. it is neither moving forward, backward, or standing still. อย่างนั้นการปฏิบัติเช่นนี้ก็ดีแล้ว ระยะหนึ่งก็ปฏิบัติเป็นชั่วสิบวันยี่สิบวันเดือนหนึ่งหรือตอนเช้าตอนเย็นเราได้มานั่งความสงบอย่างนี้ก็ดี แต่ว่ามันยังไม่ยิ่ง ถ้าหากว่าให้มันยิ่ง การสมาธินั้นก็ไม่ใช่การนั่งอย่างเดียว ยืนเดินนั่งนอนเป็นสมาธิ เป็นวงกลมอยู่ดี ให้เรามีสติ พูดถึงด้านจิตใจผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นวงกลมมีสติ ไม่ใช่ว่าบางทีก็เข้าใจว่าเรานั่งกรรมฐานนี่เราเลิกจากการกระทำานี่แล้วก็หมดกรรมฐานนี่ไม่ใช่อย่างนั้น อย่าให้มันหมดที ไม่ใช่มาเหมือนกระบริโภคข้าวนี่ บริโภคข้าวมันอิ่มแล้ว ออกจากที่นั่งเดินไปมันก็ยังอิ่ม นอนมันก็ยังอิ่มไปก็ยังอิ่มมันมีกำลังอยู่อย่างนั้นอืให้เราเข้าใจอย่างนั้นอืพอที่ว่าเราออกจากกรรมฐานนี้ไม่ใช่ว่าเราออก ไม่ใช่ว่าเราหยุด เราจะต้องให้มีสติอยู่เรื่อยในจิตของเราอย่างนั้น so the practice that uh, we're all doing that all of you are doing here uh, the retreats and things that you have weekend retreats practice that is constant and is, is ever present, that we're using continuously. And uh, uh, we should understand it like uh, when we eat, when we partake of a meal, uh, once we're full, that we take that away with us, that we continue to uh, use uh, that energy and that strength that the food will give us. And in the same way, in our practice, that we should take that away with us and use the strength, stability that uh, the practice gives us, then take it and use it for mindfulness and uh, uh, in in all aspects of daily living, no matter where we go or where we're at. เราทันหรือเปล่า การกระทบมันก็เป็นอย่างหนึ่งเช่นว่าตาหูจมูกลิ้นกายเนะมันจะกระทบอย่างเนี้ยนะเรียกว่าการกระทบ เช่นว่านกมันร้อง พอเสียงนกมันร้อง กระทบเฉยๆเมื่อนกมันร้องจบไปแล้ว ความรู้สึกคิดขึ้นในนี้แม่เสียงนกนี่มัน สนุกวะสนุกนกมันไม่สนุกวะหรือคิดขึ้นว่าแม่อยากจะจับนกมันไปเป็นอาหารนะ อยากจะจับนกมันไปขายวะนี่ นี่เรียกว่ามันเกิดจากตรงนั้นที่ไอ้กระทบเฉยๆเนี่ยได้ยินเฉยๆไม่มีอะไรเลย ถ้ามีอวิชชาเป็นพื้นเมื่อกระทบคุ๊แล้วมันจะเออเสียงนั้นสนุกดีอย่างนี้รูปนั่นสวยกลิ่นนั่นหอมเราชอบมันจะเป็นไปตามทำนองนี้ อันนั้นเรียกว่าเรื่องกระทบเฉยๆมันอย่างหนึ่ง เมื่อกระทบแล้วมันรู้ ยึดหมายไปตามอาการทั้งหลายเหล่านั้น ไปเจ็บสิ่งต่างๆเข้ามารวมให้จิตของเรา รู้สึกขึ้นนี่ เรียกว่าการกระทบเฉยๆถ้าเรารู้จักการกระทบเฉยๆกระทบเพี้ยเลิกไป ยังไม่ก็ไม่มีอะไร การกระทบเราติดมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น ให้เราโกรธ ให้เราเกลียดให้เราชอบให้เราไม่ชอบ นุ่งนังกันอยู่ตรงนั้นอันนี้ถ้าเราตามดูจิตของเราแท้ๆเราจะรู้จัก อะไรมันเป็นอันตราย ไม่เป็นอันตรายต้องรู้จักในจิตของเจ้าของนั้น นี่เรียกว่าการการปฏิบัติทางจิต He's asking us if our mindfulness, uh, our awareness uh, makes it in time or not, how keen it is, how sharp it is. uh, when things contact the senses and come into contact with our senses. Uh, for example, the ear, a pleasant sound. It gives the example of a sound of a bird. And uh, if uh, we look at, if we see it clearly uh, with clear mindfulness, that as soon as that sound arises, that's that, that's all. We're just aware of that arising of that sound and no more. But uh, then the unmindful person forgets oneself in that sound and begins to color and embellish it and make it into a very a pleasant thing. Oh, that's a very nice sound. That's a pleasant sound. Or maybe uh, if we're a hunter or we like, uh, it's a, a, bird that uh, one would eat, and then you think about how you're going to catch it, how you're going to trap it, and uh, and kill it. And of course, the mind uh, runs away and gets uh, in loses itself in thinking about just from that one uh, basic thing, the sound. And the same with all of our senses, uh, that if we're not uh, uh developing and seeing uh, uh, all of our senses, the things that contact the senses, that it's the same with all of them, that we understand as these things, as things contact the eye, the ear, the nose, the tongue, and the body, that that and the mind that uh, it's just contact. And if we see uh, in accordance to truth and reality and see how they, uh, which the danger in in uh, the attaching to and uh, the uh, coloring and embellishing of of the attachment to those sense bases, and once we see that for clearly how to let go and and and not to attach to that, that uh, our practice uh, is going in the right direction. And uh, so each and every one of us has to uh, contemplate this and take a look and see uh, where we're at. ไม่มีอะไรจะพูดมากนะให้โยมไปลองทดลองดูนะหรือพ้นทุกข์กันหมดหรือยังถ้ายังไม่พ้นทุกข์เอาไปลองดูนะยังว่าเอ ไม่ต้องพูดมากไม่ต้องอะไรมาก อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาทางหูก็เรียกว่ามันจะชอบหรือไม่ชอบใจก็เรียกว่า อันนี้มันไม่แน่เท่านั้นแหละยืนไปทำมันเกิดขึ้นมาเมื่อไรก็ไม่แน่ นะสับมันตรงเดียวเท่านี้นะเดี๋ยวปัญญาเกิดนะถึงถึงแม้ว่ามันจะมีโกรธมีเกลียดเท่าไรขึ้นมาในใจของเมื่อไรก็อันนี้แน่ นะมีแต่ไม่แน่ ทั้งนั้นเดียวโยมจะเห็นของไม่แน่ ขึ้นจริง ๆ ก็เห็นของไม่แน่ไอ้ที่ของอะไรที่มันไม่แน่ ของนั้นมันก็หมดราคาเลยเห็นไหมของไม่จริง ไม่จัง มันก็หมดราคาแล้ว มันก็อย่างนั้น เมื่อมันหมดราคาแล้วฉะนั้นเรารู้จักว่ามันหมดอย่างนั้นมันไม่แน่ ทั้งนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไรเราก็บอก มันไม่แน่ เกิดมานนึงมันก็เท่านั้นแหละนะเกิดขึ้นมาเมื่อไรก็เท่านั้น แหละ เป็นอย่างนั้นแหละจิตใจเราจะเป็นอยู่อย่างนี้ อืม จะเห็นชัดว่า ไอ้คำที่ว่ามันไม่แน่นั่นเนี่ยเรียกว่าธรรมะ ธรรมะ นั่นเนี่ยที่เราเห็นธรรมะเรียกว่าของที่ไม่แน่ มันจะเป็นเหตุให้เรายึดมั่น หรือถือมั่น แต่ยึดมาแต่ไว้ไม่มั่น อือย่างนี้ เมื่อเราเห็นธรรมะ ก็เห็นพระพุทธเจ้า เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะ อื นะเห็นธรรมะ ก็เห็นพระพุทธเจ้า อย่างนี้ความรู้อันนี้อยู่อย่างนี้ตั้งอยู่เสมอในใจอย่างนี้อันนี้ให้โยมเอาไปลองดูถ้าไม่เชื่อเอาลองลองดูก่อนก็ได้ says that he doesn't have uh, a lot to say, uh, a lot of words uh, to give you, and uh, Uh, but maybe uh, there's nothing to give you anyway. Maybe you've already all escaped. Uh, but if you haven't, uh, if you uh, haven't, then uh, he wants you to investigate and try it for yourselves. And he says that just one thing is enough. That all you have to work with and use is is anything that arises, anything that happens, to just repeat to yourself that it's uncertain, that it's and not sure, that it's uncertain, that it's changing, and whatever is happening, however we are, whatever we're doing, just to re- repeat to ourselves that it's uncertain. And if we constantly remind ourselves of this uncertainty of all things, the impermanent transient nature of all things, no matter what we're doing, where we're going, through any of the senses, any of the uh, mental uh, uh, moods and uh, things that come into the mind, that will begin to uh, realize that things uh, are, in fact, uncertain and constantly changing, and that uncertainty uh, is the Dhamma. And the Dhamma, he who sees the Dhamma will see the Buddha, will know the Buddha, and he who sees the Buddha will know the Dhamma. And that's it. That's all that one needs to do. That's enough. ทำไปอย่างนี้ ทำสมถะกรรมฐานก็ทำไปอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆไปในความรู้สึกเกิดขึ้นมาต่อไปนั้นเราก็พอสมควรแล้วก็ยก ให้มันมีปัญญายิ่งขึ้นกว่านั้นที่บอกว่าที่ว่ามันไม่แน่ ศัพท์นี้เป็นศัพท์ที่สำคัญนะแต่นักปฏิบัตรเราข้ามไป ข้ามมาอยู่นี้ไม่เห็นเนี่ย คิดว่าทำอันนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ ไม่ยกขึ้นมาดู ถ้าเรายกดูขึ้นมาเมื่อไร เรามีไหมเรามีความสุขเกิดขึ้นทางใจหรือเปล่า เคยมีไหมเรามีความทุกข์เกิดขึ้นทางใจหรือเปล่า เรามีความพอใจเกิดขึ้นทางใจหรือเปล่า เรามีความไม่พอใจเกิดขึ้นทางใจหรือเปล่า อันนี้มันต้องจะเป็นนิจการในทีเดียวนยทั้งหลายเหล่านี้เมื่อมันเกิดมาที่เฉพาะหน้าเรารู้จักเพราะเรามีสติอยู่เราอันนี้มันไม่แน่อันนี้ไม่แน่ บอกทุกขณะเลยลองลองดูครับโยมจะบรรลุธรรมะในการเดินก็ได้ การยืนก็ได้ การนอนก็ได้นี่ไอความยึดมั่นถือมันมันจะค่อยๆคคลี่คลายออกไปด้วยด้วยจะได้มีปัญญาเกิดขึ้น that the practice uh, that you're all doing here is very good uh, the samatha practice and the practice of uh, making one, one's mind peaceful and quiet. But he encourages and wants all of you to take it further than that, to investigate and uh, look uh, deeper into uh, the uncertainty and constantly use uh, this one word or this repetition of uh, it's not certain, things are not certain, uncertain, and to constantly repeat that to ourselves wherever we are wherever we're going, and that we can realize and penetrate uh, to the Dhamma, uh, whether we be uh, standing, uh, sitting, walking, or lying down. ไปลองดูนะ ไปทดลองดูเถอะ มันจะเป็นยังไงไปลองดูดิมันมีไหมก็มันมีสิ่งที่ทดลองอยู่แล้วอะไออารมณ์มันมาสะกิดอยู่ทุกเวลานะ มีไหมนะชอบใจมีไหมไม่ชอบใจมีไหม He wants us all to try it for ourselves to look uh, do we have like do we have dislike a n do d we have happiness do we have suffering uh, for each and every one of us to investigate and look for oneself นั่นแหละถ้าอันนั้นมีอยู่ที่เรื่องชอบใจไม่ชอบใจมีอยู่ ก็เป็นเรื่องชอบใจมาชอบใจเป็นธรรมดาอย่างหนึ่ง นะถ้ามันเรื่องธรรมดาแล้วเป็นเรื่องอุปทานนะนะมันจะไม่ให้เราสบายนะมันจะไม่ให้เราสบาย มันจะเหมือนเอายา เหมือนเอาเข็มไปอาบยาพิษมาฉีดเข้าไปนะทนมันจะเป็นอย่างนั้น อย่างนั้นถ้าเรารู้จักแก้ปัญหา นี่จิตใจเราก็สงบ He said, that's right, that like and dislike, that we all have this, that that's natural, that that's normal for people to have, but a like and dislike, which is uh, uh, uh, caught up with um, clinging and grasping, uh, the same as the uh, needle that is put into the <clears throat> poison bath, that that is the like and dislike that we have to be careful of and to uh, get beyond. Uh, ตอนนี้ไปเป็นโอกาสที่จะให้ถามปัญหาข้อข้องใจสักหน่อยพอสมควรนะถ้าอาศัยการพูดหนึ่งก็ไม่จบหรอกกระทั่งคืนสองคืนมันก็จบไม่ได้ At this time he would like to open it up for questions that you have uh, if you uh, let him just talk that he can continue all night and a day and another night and still not finish it all. <laughs> ถามเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องแก่แก่เรื่องจิตของเรานะ questions that um, mm. apply specifically uh, mm. to problems in practice uh, that we uh, may <laughs> have <laughs> Have you any of you ever experienced that where you've heard a sound and you think, oh, that sound has come to bother us, has come to bother me? <laughs> เสียงมากวนเราหรือเราไปกวนเสียง Did it come to bother us or did we go to bother it? ระวังให้ดีนะ be very careful ระวังให้ดีนะอืม <laughs> hmm. um, extravagant, but it points towards a difficulty I have with what you're talking about. Hmm. Um, suppose there's a smell that has come to bottom, and that smell is um, the smell of smoke, of a fire. Um, if I just sort of uh, just say smell, smell, smell, mm-hmm. maybe I don't respond to the fire. I mean, that's not so great. Uh, it worries me. <laughs> <laughs> but that hasn't happened yet. <laughs> ยกตัวอย่างสมมติว่าเรานั่ง แล้วก็กำหนดจิต แล้วก็ได้ถูกกลิ่นเทียนควันทีนี้ถ้าหากว่า เราว่ากลิ่นควันกลิ่นควันเฉยๆ ก็อาจจะมีไฟไหม้เราก็ไม่ได้ลุกขึ้น ก็ทำยังไงนะครับ จะกำหนดหรือว่าจะให้ทำยังไง เอออย่างนั้นนักภาวนาอย่าไปโง่ถึงขนาดนั้นทีไฟจะไหม้เราตายก็ไม่หนีไงนะ <laughs> ก็นั่นไม่ใช่คนภาวนาดีวะ He said a student of meditation shouldn't be that foolish or stupid. that <laughs> if that such a thing happens, that we're not, if if we're contemplating in that way, that that's not uh, proper practice, and uh, you know it's going to burn us all up and kill us. Of course, we should go get up and do something about it. mm-hmm <laughs> to come in and